Ernest Pablo Bajuwabo Eme tusemi tebutsino alikuwa tuma majwa gushikira muhinga bw'ivyuma nguramutse ngo nikaze muri ano makuru muri w'ikirundi agasaba ubutegetsi guca inkoni ngufi kuri izo zishaje abarundi ibihumbi ndwi kuri icumi bari bahunze igisagara ngo baramaze guhunguka Fredi Mbonima akiramutswa akamenyesha ko ibiri mu cegeranyo cy'ishyirahamwe giteye mu nzu yaseri ngo ataho bifatiye ane yandi ni mukanya mu kanya muri donido nk'abasubiye kuguha ikaze Jean Pierre Ninteretse arongoye iryo shyirahamwe atanga karorero k'umunyagihugu w'imwaro yafashwe ari ku maziko n'uwafatiwe imakamba kuri uyu wa gatatu umukuru wa AVDP asaba abarongozi guhagarika iyo ngendo no guhana ababikora ishyirahamwe AVDP rigize iminsi ribona ihagarikwa ry'abantu atamutahe baberetse uwugize arabaza ngo icyo bamufatiye bakamubarira ngo uraza kubimenyeraho akararo ka hafi umuntu witwa Jean Claude bafatiye mu ntara ya mwaro ari ku maziko ya se hanyuma abapolisi bamufashe nta mutahe bari bafise akandi karero ni ak'umukuru w'umuganga wari wagufatirwa mu ntara y'amakamba nyine abo bose nta mutahe bari bafise muravuze eh, uwo muntu yafashwe mu ntara ya y'amakamba uwo arongoye umugambwe fedese sangira ni kubera ko imuvuga ko ateretswe umutahe kandi mu gipolisi bamufashe bemeza ko umutahe yaweretswe kuri uwo mutahe batawumeretse mu nyuma mu kigo cy'ubushakashatsi kijejwe gushingura no guhingura imfungurwa Center mu mfunyafunyo y'igifaransa kiri muri quartier industrielle ngaha mu gisagara ca Bujumbura muyobozi bw'ico kigo bakamesha ko ataco bivye kandi batabamenye inyuma y'iminsi itanu amashuri mato mato n'ayisumbuye yatanguye abigisha bamwe bamwe ntibaraja ku mashuri barungitswe ko inyuma y'igikorwa cyakozwe cyo gukwiragiza abigisha igihe twabasanga ku biro by'ubushikiranganje bw'indero inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi abo bavuga ko icyo gikorwa kitagenze neza inkuru ya Yves Nkunzimana ushitse aho ku bushikiranganje bw'indero uhasanga urujya n'uruza rw'abigisha bavuga ko baje gusaba gutunganirizwa ngo kubera igikorwa cyo gukwiragiza abigisha kitagenze neza bakavuga ko bamaze iminsi kuri ibyo biro nk'uko uyu mukenyezi abivuga aha twaje gusaba kugira ngo batworohereze mu kazi tujejwe ko baduhaye rodepoma ahantu kure tudashobora gushika canke dukoresha amahera menshi cyane bivanye n'amafaranga duhembwa y'umushahara ku kwezi tuhamaze indwi yose kuva ku munsi wa mbere itariki mirongo ine na zitandatu z'ukwezi kw'icyenda gushika kuwa gatanu uyu munsi itariki mirongo itatu abenshi muri abo bigisha bavuga ko aho bakuwe bahaje bakavye n'abandi bamaze kuzana amarezo ntasanga jewe ntibabikonsideye mbajije baca bambwira ngo ntuye kuzana ico bita fiche de suivi medical ico naco ngiye ku mudokteur asanzwe nkurikirana arambwira yuko normalement deontologiquement ko badatanga iyo fiche de suivi medical ari ikintu kiri confidentiel entre le patient et le médecin eh, nukuvuga amaze indwi une avant ko amashuri atangura nayimaze ntonda ngaha tanto bakadubwira yuko ubijejwe c'était un certain Victor bakavuga ngo tanto ari mu rumonge tanto ari ingozi gushika ubu turabura ducana yutumira amashuri amaze gutangura nagumye ntonda ngaha abo bigisha bose basaba ubushikiranganje bw'indero gukurikiza amategeko agenga iryo kwiragizwa Bamwe mu bigisha mu ntara ya Mwaro barungiswe gukorera ahandi bavuga ko batarenganwe inyuma yaho umugwi wari ubijejwe kwiga amakete bari babisabye. abo bavuga ko hari amakosa yibonekeje muri icyo gikorwa bagasaba ko uwo mugwi wosubira gukorana kugira ubigire ibyo bibazo bawutuye imwaro tubibaza ruhande kuri yo nk'uko bivugwa n'abo bigisha bo mu ntara ya mwaro barungitswe gukorera ahandi ngo bimwe mu byari byashinzwe n'ubushikiranganje bw'indero ntibyakurikijwe n'umugwi wari ubijejwe bamenyesha ko ku mashuri amwamwe umwigisha yashobora kurungikwa gukorera ahandi agaca asubizwa n'uwundi banganya diporome rimwe na rimwe ngo ugasanga amaze imyaka mike y'akazi ugeranije n'uwahavuye hari abavuga ko bisanze barungitswe ahandi inyuma y'aho uyu mugwi wigiye amakete y'abasabye kurenganurwa ngo kandi ubwa mbere batari barimwo abigisha nabo barungitswe mu zindi ntara nk'abo muri muri komine gisozi barungitswe mu ntara ya bujumbura bavuga ko batakiriwe iyo barungitswe ngo kuko nabo nyine atabibanza bihari ikindi ngo hari amasomero atagira abigisha mu gihe abasubirira uburwayi cyangwa uwufatiriwe supureya mu gifaransa yarungitswe kuri iryo shuri cyangwa abajejwe gukurikirana indero y'abanyeshuri ngo hari n'abayobozi b'amashuri batatanga imyaka y'ukuri umwigisha amaze akora kuri iyo myidogo umuyobozi w'indero mu ntara mwaro saratire ntakamurenga avuga ko ataco ashobora guhindura ku byakoze yakozwe na komisiyo buramatari w'intara ya mwaro nawe avuga ko ababishinzwe bosubira kubyiga ngo kuko hari udukosa tumwe tumwe twibonekeza imwaro ruhande kuri yo hadiyo isanganiro ruhande kuri yo turagushimiye mu byindiro kandi sekeza bitiriye dusubire ku ishuri umwaka wa bibiri na cumi na gatandatu ryatangujwe kuri uyu wa gatanu ku ishuri shingiro rya busebwa mu ntara ya rumonge iryo sekeza ryatunganijwe na unicef yitaho ineza y'abana rikaba ari irya mbere rikazoshika mu ntara zose z'igihugu gushika mu mpera z'ukwezi kwa Kigara umwana wese wo muri ayo mashuri shingiro akaba azoronswa ibikoresho by'ishure kugira ngo ashobore gutangura neza umwaka abana barenga miliyoni zibiri nibo bazohabwa ibikoresho bigizwe n'amakaye amakaramu ikereyo irate igome n'isakoshi icyo gikorwa kikaba gifashwe mu mugongo n'ikigega cyo gufasha mu bijyanye n'indero yasegeza dusubire ku ishure ryatunganijwe mu ntumbero yo gufasha abana gusubira no kuguma ku ishure no kuronka umwimbu mwiza bakaba bashatse no gufasha ababyeyi bafise uburyo buke bwatewe n'amagume igihugu gihitiyemo muri iki gice nyene umuvugizi w'ubushikiranganje bw'indero Edouard Juma bamubajije ibijanye n'abana bananiwe n'ikibazo cya leta mu mwaka w'icenda n'uw'icumi ubagiye kumara umwaka imuhira ngo si ukuvuga ko bagiye mu ibarabara nk'uko hari ababivugwa uwo kandi ngo harimwo n'ubukene bw'uburyo ku ruhande rwa leta kurikira juma eduard avugira ubushyikiranganji bw'indero inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi ni abana bafite n'ababyeyi n'abana basa aho baje bava n'abana bafise leta ntibakunda ntabuvuga rero ngo guca baja mu ibarabara ntibaja mu ibarabara kandi bafise ubwenge bafise inguvu bashobora gukorera igihugu batize ry'amashure yisumbuye kenshi usanga twibaza ko ariyo yonyine ashobora kudushikana ku buzima bubereye duciye muri za kaminuza hari izindi nzira bashobora gucamo kandi bagaterera igihugu bimwe biboneka mu kugiteza imbere rero kuba buba batatunze ku ishuri nk'abandi kandi ntawuvuga ngo ni ukubera umugambi w'ishyiro shingiro kuko murazi yuko ibyo bintu byamyeho nta na rimwe twigeze tumenyesha abana ijana ku ijana cyaramye hamwe hagira abana babandanya hakaba abandi bava mu mashuri umugabo nticyabujije ko mu buzima bashobora kwiteza imbere nimba leta yarinze ifata ijya ngingo yo kuvuga yuko bashobora kuzogaruka ababishoboye bakipima bakaza bagasura bagakora cya kibazo gishobora kuba uburenganzira bwo kubandanya ni ukubera ubwa mbere leta ibitayeho ni ukubera kandi leta izi yuko icyo kibazo cy'uko abana batabandanya ku rugero ah, twese twifuza biva ku mikoro make y'igihugu ku buryo buke bw'igihugu ariko leta igakora uko ah, ishoboye kose kugira ngo baronke uburyo baronke ubwenge baronke ubumenyi butuma bazokwibeshaho mu buzima inama isumba ingimba amakuru mu rurimi rw'ikirundi arabandanya icegeranyo giheruka gusohorwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi HCR kivuga ko hari abamaze iminsi bahunga mu ntara zitanu z'igihugu harimo n'igisagara cya Bujumbura ngo ni binyoma Fredy Mbonimpa kiramuswa avuga ko ibihumbi ndwi kuri 10 bahunze bamaze gutaha agasaba abanyagisagara cya Bujumbura ko batosamazwa n'ibivugwa muri icyo cegeranyo ko mutekano ukwiye tumukurikire yakwe na Placide niyo E, iyo raporo twarayibonye kandi twaguye mu gahundwe aho ubu abanyagisagara batekanye bari ku mirimo amashuri yatanguye e, mbere n'abo baba baratwaye abana ku mashuri mu bihugu bibanyi bagarutse tukabona rero ko iyo raporo ariko kinyoma e, atamuntu n'umwe atamutekano uri kuwuhungabana ahubwo ibyo nk'iyo bazikuye ataho tuzi ni kirimo mbega ko tuzi ko hari abahunze guhera mu mpera zo kwa kane umwaka uheze hariho ibitigiri ibyo baba bamaze gutaha nko muri aya mezi atatu aheze turabye muri mu mwaka uheze igihe hari eh, abantu bagira ubwoba bagahunga imbere y'amatora mbere no mu matora eh, hari haragiye abantu barenze bashya ibihumbi icumi ibihumbi umunani uraza igisagara buriya bibarinjira bagasohoka baciye ku mipaka myinshi ariko twihweje ibiharuro dufise ni uko abamaze kugaruka mu gihugu eh, barenga ibihumbi indwi kandi baragiye haciye igihe kininiya ahubwo turi ko turavugana n'abari hanze na cyane cyane mu bihugu bibanyi ko nabo botahuye ubwo murakorana na hase kugira ngo mumenye niba hari abagenda canke hari abatahuka kwiteza imbere kubungabunga amahoro eh, kubanganya imirimo ya minsi yose no kwiteza imbere mu miryango yabo n'igihugu naho icyo bamenyere ko ibinyoma byaba biriho hari abantu babishinzwe ariko bitorosamanya abantu babanganya iki cyabo amakuru dukura muri haseri bujumbura tumenyesha yuko ku bivugwa ko abanyagihugu benshi kuba bari bahungiye muri tanzania bahungutse ari nko mu ntara y'amakamba ngo haseri irazi yuko hari abanyagihugu bashika ibihumbi mirongo ibiri n'icyenda bamwe mu banyagihugu bo muri zone ya bwiza mu gisagara cya bujumbura baridoga ko bataronswa iyi ndangamuntu ku gihe na burya iyo karata ari kirumara mu buzima bwa minsi yose kuba umukuru wa zone ya bwiza ngo musitanteri agisanga aho ku mazone mu ntumbero yo gupfunyira urugendo abanyagihugu ngo kandi niwe wenyine ategerezwa gushya kw'igikumu atawundi atumye ni nkuru ya Evrard habyarimana Bamwe mu banyagihugu bo muri zone ya Bwiza muri komine ya Mukazana mu gisagara ca Bujumbura baridogera abajejwe intwaro ko bashobora kumara n'ukwezi kurenga bataronka iyo karata na buryo ari ikintu nkenerwa ku muntu mu buzima bwiwe bwa misi yose. Umwe muri abo banyagihugu arabitwiganira. Tusikibazo ca karanga Muri zone Bwiza turamaze nk'amezi abiri tuzashobora kuronka karangamuntu muntu. Ubu rero tugira ingorane z'ikintu cyose gikeneye karanga muntu tukironka. Ntidushobora kuja kuri banki kurotira amafaranga. Dushobora gutembera abajejwe umutekano dusabye karanga tutayifise baca badufata atangamane canke naho tugafungwa dushobora kuduga hagati mu gihugu kumvo izi canke naho ziriya nk'imanza nk'ibintu byose umuntu aronderayo nko kuja ku manterema n'ibigide gute byose kubera yuko ushobora kurengana ikomene ngo uje mu yindi utatwatse karanga muntu bivuze ko kuguma ngaho nk'umunyororo kandi ari ikintu umuntu yarafitiye burenganzira tutanga turi block tusaba yuko yotutunganiriza kuko ni document dufitiye uburenganzira mwebwe mwari mwayishize guhera ryari guhera mu kwezi kwindwi gushika ubu ntizirasinywa iyo babajije bababwira ko musitani ategerezwa kuza kuzisinyira ku izone ku ikomine bakazisinyirayo bagenda bakazitora ubu ntabwo umusitani abwiza kuza kuzisinyira kuri zone aho naho kuri zone murabye inyuma y'ahagiye bari bazandikira musanga duzuye amakarato no hejuru zidasinye tubasaba yuko badutunganiriza umusitani wa komine mukaza na shefu zone bwiza bakazitora ko bahora bazitwara uko byahora bigenda kuva, kuva kera bakazitwara bakazidusinyira hama bakazigarukana uko musitani ataronse umwanya wo kuza kuri zone cyo imbohe kubera ico kubwa musitani wa zone bwiza muri komine komine mukaza avuga ko ibyo bikorwa mu ntumbero yo kuvunira urugendo abanyagihugu ngo kandi iyo karata karangamuntu muntu nta PO ibaho mu rurimi rw'igifaransa ngo iyo bishitse naho umuntu agata karanga muntu mukoresha wiwaje kwiyemeza ko amuzi arayimuha ngo hari imiduga yunguruza abantu ikora kandi ishaje bivuye ku ngingo leta yafashe ibuze imiduga yo mu bwoko bwa megoshe kwinjira mu gihugu kuva muri 2008 bishikirizwa na Charles Ntirambebe umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe yatwabugirijejwe kunguruza abantu n'ibintu nyuma ya igipolisi kicejwe uruja n'uruza gihagaritse kuri uyu wa kane imiduga ishika kuri mirongo ine kubera ishaje gose uyu munyamabanga mukuru wa trabu asaba abajejwe uruja n'uruza mu mabarabara ko botenyenya guhagarika imiduga mu gihe bariko biyungunganya kugira ngo bayisubirize inkuru tubaza Didier Niyonzima mu gihe myinshi mu miduga ishika kuri mirongo ine yahagaritswe kubera ubusaza n'igipolisi kigejwe urujya n'uruza mu mabarabara kuri uyu wa kane ari isanzwe yunguruza abantu umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe atraburi jejwe ibyo kunguruza abantu n'ibintu aremera ko hari imiduga ikora kandi ishaje gose mugabo agasigura ko vyoba byatewe nuko kuva mu mwaka w'2008 atamiduga bigeze bagura isubirira ishaje bivuye ku ngingo ya leta ibuza imiduga yo mu bwoko bwa Megoshi kwinjira mu gihugu eh, murazi yuko hari ingingo leta yafashe ibuza imodokari zugururirwa iburyo Megosh ko zinjira byatumye rero kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani atamodokari nshyashya yinjira ngaha mu gihugu bica bituma rero izo dufite ngaha biboneka ko zamaze gusaza nicyo gituma rero ubona kenshi n'abajejwe urujya n'uruza mu mabarabara baca bagenda gufata izo zitameze neza Charles Nirampeba umunyamabanga mukuru wa Trabu asaba leta ko yo bafata mu mugongo ikaborohereza mu gihe bafise umugambi wo kugura imiduga mishasha yo gusubiriza iyishaje akongera agasaba igipolisi kijejwe urujya n'uruza mu mabarabara ko cotenyenya guhagarika iyo miduga mu kurindira ko umugambi bafise uja mu ngiro kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ko igipolisi yuko atari hamwe ibintu byoba byananiranye byarinze urugero bawutinyenya bakaraba atari hamwe umudugu cyangwa undi woba warengeje urugero ko kumbure bawutinyenya gatoyi ibyo turimo izo porogaramu turi turakora turakora turibaza neza yuko umwaka wa bibiri na cumi n'indwi Eh, bucya dutangura eh, dushobora kuwuheza twamaze kuronga gutangura gushika kuronka inyishu zimwe zimwe n'imiduga myiza urongoye igipolisi kijejwe urujya n'uruza akaba yavuze ko iyo miduga ishika kuri mirongo ine yahagaritswe mu ntumbero yo kurinda amasanganya aterwa n'imiduga ishaje Didier Niyonzima turagushimiye abasirikare bishika bagahunga muri bino bihengo baba bafise imvo zabo zibatuma ni bimwe mu byashikirijwe kuri uyu wa gatanu n'umuvugizi w'igisirikare Colonel Gaspard Baratuza mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego za leta abamenyeshamakuru babaje Gaspard baratuzi ibijyanye n'inyifato y'ubushikiranganje avugira ku byerekeye inyuruzwa ry'intwazangabo zimwe zimwe izihunga cyangwa izisaba ubuhungiro mu bihugu byo hanze akaba asigura ingene bigenda hariho amakosa umusirikare ashobora kugira ariko ararangura akazi mu gisirikare nyine muri icyo gihe akurikiranwa n'amategeko ya gisirikare hakabaho n'ayandi makosa ashobora gukorwa n'umusirikare atari ku kazi cyangwa ari ku kazi akayakorana n'abandi batari abasirikare hariho ingingo y'amazina abiri na mirongo itandatu na rimwe iri mu ibwirizwa nshingiro rivuga yuko sentare za gisirikare atabubasha zifise zo gukurikirana umusivire cyangwa uwundi muntu atari mu rwego rwa gisirikare muri icyo gihe rero mu gihe umusirikare akoze ikosa cyangwa agiye mu bya politiki hamwe n'abandi batari abasirikare murumva yuko izo sentare za gisirikare ntiziheza ngo zikurikirane uwo musirikare kubera afise idosiye irimo abandi badashobora gukurikiranwa n'urwo rwego ku banyuruzwa ntacyo ndabivuga ko kuko uwunyurujwe ntahezo ngo amenye mu gihe adafashwe n'uwamunyuruje anyurujwe abanyuruzwa rero ni benshi abakunda abasirikare si bose hariho n'ababarwanya bashobora kubanyuruza ntimuheza ngo mufashanye murundire umuntu iyo yoba yagiye muca muhe bati ko tutazi abamu bamunyuze mu bigahera nga si ukuvuga ubunyurujwe yuko baca bahera tacu twaba tubereyeho si umusoda yonyuruza hanyuma ngo bace bicara bareke kurondera kubahunga nabo icyo bivuga ko ni uko mu minsi heze higeze kuba ibihuha bitari bike ibihuha birashika mu rwego rwacu aho hariho abagize umutima uhuha babonye amazina yabo ariko arazunguruka kuri rwa rubuga ngurukanabumenyi bamwe bavuga hariya hejuru baca coba ngo bariko barakurikiranwa ata n'umwe ubu byaraheze uwo bagenda ubu yaba afise ikimujanye kuko turi abantu hariho abumva bafise umutima uguha babatera akamu kubera amaronko ugasanga barataye umwuga mu gisata cy'ibidukikije amazu arenga mirongo itanu muri karitsiye ya gihwanya na rukinga mu gisagara cya rumonge arageramiwe no gusiduka bivuye ku miserege itwara amazi y'imvura itubakiwe ku ibarabara rihuza ayo makaritsiye ririko rirubakwa aba bagasaba ko iyo mifurege yo kubakirwa nayo mu gipolisi kijejwe gukinga impanuka bakavunira akagoye intwaro ngo ntize yakira iryo barabara iyo mifurege itubakiwe abakenyezi babiri b'abanyamahanga umwe w'umunyarwandakazi wundi nawe w'umutanzaniyakazi bamaze iminsi bafungiwe mu gasho k'igipolisi ku mbuga mukuru w'intara ya karuzi mu gipolisi cyafashe abo bakenyezi basigura ko abo bakenyezi bafashwe ku mvo ngo kandi nta mpapuro zibaranga bafise inkuru ya bureze pascal kararumiye abo bakenyezi babiri ni uwitwa christine w'umunyarwandakazi akavuga ko ava igisenyi hamwe n'uwitwa mariana ari umutanzaniyakazi ariko we ntavuge neza aho aturuka nk'uko mu gipolisi cy'iperereza ikarusi babivuga abo bombi bari mu gasho k'igipolisi ku mugwa mukuru w'intara ya karusi aho bashikanywe n'icyo gipolisi uwo mutanzaniyakazi ahamaze indwi zirenga zibiri akaba yafatiwe inyaruhinda muri komine ya gitaramuka mu gihe uwo munyarwandakazi nawe yafatiwe muri komine ya gihogazi akaba amaze muri ako gasho amezi abiri mu gipolisi cy'iperereza ikarusi basigura ko bafashe abo bakenyezi ku z'amatohoza bagasigura ko abo bakenyezi batagira n'ibibaranga cyangwa impapuro zabaha uburenganzira bwo kuba mu burundi mu gihe abo bakenyezi bombi ngo baba badakomeye neza mu mutwe ibyo bikanemezwa na bamwe mu ndongozi z'igipolisi karusi umushyikirizamanza wa repubulika karusi n'uburongoye igipolisi cy'iperereza mu ntara bamenyesha ko bagiye vuba gufatikanya n’ubugezwe igipolisi kigejwe imbibe pafu kugira ngo bashobore gushikana abo bakenyezi babiri ngo ku mbibe z'igihugu cy'u rwanda na tanzania ngo hanyuma baheze babashikirize abarongoye intwaro n'igipolisi bakorera muri ibyo bihugu muri ako karere kegereye uburundi babone bo batoheza bakashikiriza abo bakenyezi imiryango yabo ikarusi kararumiye burezi pascal ku bwa radiyo isanganiro kararumiye burezi pascal turagushimiye no kuri iyo nkuru yawe duce dusozerera ko ano makuru muri w'ikirundi Shimire we wadukurikiranye reka nshimire na Aime Tusemite buzere kwamfasha mu buhinga bw'ivyuma ubandanye na radio isanganiro